Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Քարահունջում ասֆալտով են քայլում։ Կաթու մածուն գնում են տեղի խանութից, կամ այն մի քանի անհատներից, ովքեր դեռ կով են պահում։ Պատերազմից առաջ իսկապես ուզում էին, որ ներհամայնքային ճանապարհը բարեկարգվեր։ Պատերազմը շատ բան է փոխել։ Համայնքապետին հարցնեին, ասֆալտապատման փոխարեն գյուղում տներ կկառուցեին։ Գումարը դրա համար չի նախատեսված, ասել են։ Հոչեր հրաժարվի, չէ, ասֆալտ չեմ ուզում։ Գումարն ըստ հոդվածների աշխելիս ինչու հաշվի չառնել կարևորն ու ոչ այնքան կարևորը՝ չպահպանել ժողովրդահաճույի ու անրաժեշտի սահմանը, որ գյուղացին չի ուզում քաղաքաբնակի պես ասֆալտով քայլել։ Քայլեց լուծվեցին կենսական խնդիրները, բնակչության թվի նվազման միտումը կասեցվեց, 10-20 տարի անց քանի մարդ է քայլելու ասֆալտով, եթե իհարկե պահպանված լինի։ Հրաժեշտ ցեխին լավ է, կոշիկները մաքուր կմնան, ավտոները մաքուր կմնան, բայց դա ռոկման ջուր չի դառնա, որ առանց մտավախության նոր այգի հիմնեն, տների թեկուզ եւ թեթևակի նորոքել չի դառնա, որ տեղահանվածների ընդունեն, որպեսի դպրոցը չփակվի։ Գյուղապետ Արսեն Ղահրամանյանի հետ քայլում եմ թարմ ասֆալտով։ Գյուղական փողոցի ասֆալտով ճանապարհը լայնացված է, հենապատեր են դրված։ Շինարարները դեռ աշխատում են, գործն ավարտված չէ մի քանի տուն այն կողմ քերտներ։ Անծանոթս չէի զանազանի, որտեղ է վերջանում քարահունջը եւ որտեղ սկսվում քերթը։ Երկու գյուղերն իրարից մի գետակ է բաժանում։ Մայն մասին թե ինչու Քարահունցին կատնամթեր գնում է։ Պատճառն այն չէ, որ ասֆալտով քայլում ու արդեն իրեն քաղաքացի է Երևակայում ու չի ուզում կով պահել, այլ այն, որ անասնակերերը թանկացել են անցած տարվա ավելի քան 60 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունից մնացել է 15-ը։ 33 ընտանեկան տնտեսություններից 5-6-ում են պահում, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Այն վերջի առաջինը, որ եկել է մարտին, խնդրեմը առաջ կանգնել են։ Դեր չկար պետությունն էլ ոչ մեկին ձեր չի մեկնել ստիպված մարդիկ, որպեսզի այդ նույն իրավիճակում չհայտնվեն, վաճառել են այս տարի սակովերը։ Անձամբ ես 44 գլուխ ունեի այս տարի Սարսախը։ Այս 3 տարվա մեջ ֆերմային սարքել զորոյից, որ անասնապահությունը ավելի զարգացնենք նայելով մեր ղեկավարության ուշադրությունը փոշմանել ենք ծախել։ Հիմա այդ ֆերման օգտագործում ենք մանավերժերավորի համար։ Մանար եղջերավորանասունները ավելի քիչ կերեր են օգտագործում, քան փոշորը։ Բայց շահույթը եթե հաշվենք, մաները եթե ոնց պետք է ուշադրություն դարձնես մաների շահույթը ավելի շատ է քան խոշոր։ Նույնիսկ քան խոշորին։ Այո։ 12 հեկտար արոտավայր է, որից 18-ը մնացել է հակառակորդին, մնացածն էլ չի հերիք։ Արոտավայրը ունեինք Գևորգավանի տեղամասում հողերի կեսը Գևորգավանի տեղամասում էր, կեսը Գյուղամերձ։ Գյուղամերձում։ Հիմի 18 հեկտար արոտավայր Գևորգ Հավանի տեղամասում է եղել, մնացածը գյուղամերձ։ Եթե ոչ միայն հողերում գարիցանեք, այլ նաև կերային կուլտուրաներ ցանեք։ Մարդիկ կան, որ խոշորիա ջերավորը պահում էին, կորունգան էին վարում, հնձում էին մեկա մեր գյուղում մի շնչին բաժանածավ 6000 մետր հող չի հերիքում որ 6000 մետրից ասենք թե այդ մարդը ուզում է 15 գլուխ խոշորի հջերավոր պահի իրան սաղ 8-6000 մետր հողատարածք։ Մեկ հոգում, իսկ եթե ընտանիքում 5 մարդ կա 5 անգամ 6000։ դե, Ամենամեծ հողակտորը մեր գյուղում որ կա 1.5 հեկտար։ 1.5 հեկտարից էլ 300 կիպ խոտ զորով ես հավաքում։ 300 կիպով էլ չես կարա երեք կողից ավելին պահես մեր գյուղում։ Չունեք պահուստային ֆոնդ վարձակալության վերցնեն։ Քիչ ունենք 10 քանի հեկտար ցախ վարձակալած են մարդիկ բայց ելի չի հերիքում երբ այդ 18 հեկտարը ունեիք բավարարում էր որ լիարժեք ձևով զբաղվեն անասնապահությամբ այն վաղտ այդ արոտավայրերը օգտագործում ենք խոթարքներ մարդիկ կային եթե խոտի կարիքը էր ունում Գևորգավանից այդ արոտավայրերից ընձում էր դերափոխում հիմա որ չկա ստիպված մարդիկ իրանց ինչ ձեռա տալիս են այն Էն անելը ավելի շատ մանր եղջերավոր անասուն պահելն է, ավելի շատ խոզ պահելն է, 4 ընտանիք ոչխար է պահում, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 500 գլուխ, 7 ընտանիք խոզ, մեծ քանակով։ Աճեցված ծորենն ու գարինն էլ են որպես անասնակեր օգտագործում, հաց թխելու համար ալուր գնում են։ Ընթացիկ տարում անջրդի պայմանների համար հացահատիկայինների լավ բերք են հավաքել, հեկտարից միջինը ավելի քան 20 ցենտներ։ Խաղողագիններն էլ վատ բերք չեն տվել։ Խաղողից գինի են պատրաստում, օղի թորում կամ հանձնում գործարաններին։ աշնանացանը շարունակվում է։ Եղած մոտ 70 հեկտար վարելահողերի մեծ մասում սերմը հողին պահ է տրված։ Գյուղտեխնիկա չունենալը քարահունցուն խնդիրների առաջ է կանգնեցնում եւ հերկի եւ հնձի ժամանակ։ Պայմանները բարենպաստ են։ Մրգերից նաեւ նուրու արքայանարինջ են աճեցնում։ Նոյեմբերի կեսն էր, բայց պղպեղի թփերը դեռ ամբողջությամբ կանաչ էին, ձիգ տերևներով, ցուրտը չեր վախեցրել։ Արքայանարնջենին տերևը թափել էր, պտուղները դեռ չէին քաղել, մինչև առաջին սառնամանիքը ծառին այդպես կմնան։ Մեկ տարի առաջ գյուղում Քաշաթաղի շրջանից տեղահանված երկու ընտանիք է հաստատվել։ Արցախ Աբրահամյանը Վուրգավանում էր բնակվում։ Այստեղ ընկերներով գինու փոքր արտադրամաս էին բացել։ 2020-ի հոկտեմբերին ամեն ինչ կորցրել են։ Արցախը նոր բնակավայրում սկսել է զրոյից եւ շուտով նրա արտադրած գինիները կհայտնվեն մեծ ու փոքր խանութների դարակաշարերին ապրանքանշյանը մռավ եմ դրել։ Երբ սպասենք, որ ձեր ապրանքը շուկահանվի։ Երևի մի 2-3 շաբաթից։ Մռավը լոգոտիպն, այսինքն ապրանքանիշն է։ Հետարագիրս այն է, որ այդ ապրանքանիշի տակ ունենանք նաև մաքուր գյուղմթերք։ Դոշապ կլինի, չրեղեն կլինի, օրինակ թթիչիր, այսինքն այն ինչ որ տիպիկ արցախյան է։ Արքայան արինջեր աճում էր մոտ շատ ընտիր մեղրից գալիս տանում են ճիրեին պատրաստում որոշել ենք արքանային արդեն տեղներ ունենք չորացման կտուրի տակ։ Այս գինիները բնական են, ձգտում եմ մաքսիմալ անել բնական ու ինքը այդպես պահպանվի, այսինքն ես էսպես եմ աձևակերպում, իր հոգին չհանեմ, չսարքեմ գեղեցիկ, հեշտ, ըմպվող, բայց ոնց որ դատարկ։ Ունենք 3 տեսակ օրանջ գինիակոշում, նարնջագույն, սպիտակ խաղողը, սևի վերամշակման տեխնոլոգիայով է, առակացետելի տեսակից է։ Այդ գինու անունը աղավնու ենք դրել, որ ունենք Բերձոր, Բուրգավան, երրորդ տեսակը որոշել ենք, որ պիտի դնենք աղավնո, ցավոք սրտի էս ամեն ինչից հետո համընկնում է, բայց դե ամեն դեպքում մենք պահում ենք։ Գինու պիտակի վրա փոքրիկ ակնարկ ունենք ամեն տեղ անվան հետ կապված։ Այսինքն որոշել եմ ինչ տեսակ ունենամ, ինչ որ տեղի հետ կապեմ, որ เป զի դա լինի նաև հայրենաճանաչողություն։ Քարահունջում սկսել են մոռանալ ժամով ջուր մատակարարելն ինչ բան է։ Արտեզյան հորի ջուրը մղվում է 100 տոննանոց ջրամբար եւ բաշխվում տներին։ Այս ջրով ոռոգում են եւ տնամերձները։ գազ ունեն, սակայն ինչպես բոլոր գյուղերում այստեղ էլ ձմռանը վառելափայտ են օգտագործում։ Գնում ենք, անտառներ չունենք, ասում է Արսեն Ղահրամանյանը եւ ցույց տալիս գյուղը երիզող դեղնակարմիր անտառը։ Մեր ունեցածը դա է։ Գյուղապետարանի մոտ նոր սպիտակ ավտոբուս եմ տեսնում։ Գյուղի ավտոբուսն է։ Այո, այս տարի տարածքային կառավարման մարմիններն են տրամադրել, բայց մենակ մայրաքաղաքի հետ է կապը շաբաթական 3 օր մայրաքաղաքի հետ կապը կա։ Մի 6 ամիս, 6-7 ամիս կա արդեն։ Փոքր յուղի հոգսերը շատ են։ Մեկը լուծում են, մյուսը մնում է, կամ մի ուրիշն է առաջանում։ 11 ուսուցիչ, դրանից քիչ աշակերտներ։ Գյուղապետի մտքում դպրոցը փրկելն է։ Մի մտահղացում ունի, եթե իրականանա, բեկում չի լինի, բայց կլինի մի փոքր քայլ փրկության ճանապարհին։ Հանդիսությունների տունը նորոգման ենթակա է, միջոցներ չկան, սակայն մի բան արվելու է, ասում է։ Համայնքը մի մեծ տուն է, քարը քարի վրա պիտի դրվի, ընկած քարը բարձրացվի։ Այսպես պիտի մտածի ոչ միայն համայնքի ղեկավարը, այլև բնակիչները։ Խարահունջը ռազմական գործողություններից ոչ առաջին, ոչ 2020-ի պատերազմի ժամանակ չի տուժել։ Նոր գծված սահմանը նրանից համեմատաբար հեռու է։ 44 օրյայում զոհ է ունեցել։ Գյուամիչյան աղբյուրը վերակառուցվել ու հավերժացնում է Անդրեյ Դանիելյանի հիշատակը։ 27-ամյա պայմանագրային զինծառայողը դիպուկահարների դասակի հրամանատար էր։ Միշտ մոռանում են սեղանի հացը դնել, քարահուսցիների մասին են ասում։ Գերիվի հացը պակաս էր դրա համար։ Դուք էլ ինձպես եք մտածում։ Գյուղացիներն այլ կերպ են մեկնաբանում։ Ընթակառակը հացն առատ էր դրա համար ըստ երևույթին այն ժամանակներում էր, երբ քարահուշցին ինքն էր ստեղծում իր հացը։ Հողը խռովել է իր մշակից։ Մշակն ինչ անի, որ մի խոչընդոտը հաղթահարի։ Վաղուց քարաունջում սեղանի հացը դնել չեն մոռանում։ Ուրեմն հացն իսկապես պակաս է, սեփական արտադրության հացը։ Ճիշտը որ ասենք, չեն արտադրում։ Քարահունջցիները շատ են սիրում իրենց գյուղը, հպարտ են իրենց գյուղով, ովքեր ապրում են ծննդավայրում, նրանց մասին եմ ասում այս տպավորությունը ստացա։ Ներքին զգացողությունս հուշում է, որ խափուսիկ չէ։ Քարահունջի մասին էլի պատմելու բանկա հաջորդ թողարկումներից մեկում կանդրադառնամ։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի նոյեմբերի 22-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Դաթև Զարգարյան։